Naam. Swali liliulizwa kuna mmoja akauliza je haya ambayo tunayasikia kila siku baadhi ya mashehe wanawazungumza wenzao kuwa ni watu wa bid'a na kukataza watu kuwasikiliza na kujitenga, kujitenga nao mbali je hii inajuzu طيب swali hili la kuwatenga wazushi ikiwa yule mzushi ni mwenye ilmu na anatambua kile anachokifanya kuwa ni uzushi basi huyu anatengwa na ikiwa ni jahil ambaye hafahamu basi huyu ataelimishwa na kunasihiwa ikiwa tarejea alhamdulillah na ikiwa atakataa haki baada ya kubainishiwa akaendelea uzushi wake basi huyu atatengwa naye pia na hiyo imekuja katika Qur'an na Sunna كما قال تعالى في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى ثم فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين ولا أسكاي بعد وكمبوشو فموجنا نوات مظالم بعد كفهم قوة فلان المظالم أسكيناه نعم أبو عون رحمة الله تعالى عليه سيما كان محمد يعني ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم أخرجه ابن بطة في الإبانة في الإبانة الكبرى Abu Auni anasema Muhammad ibn Sirin alikuwa haoni watu ambao ni, ni, ni vyepesi kwao kuingia katika ridha kutoka katika Uislamu kama watu wa matamanio yani watu wa bid'a na pia Muhammad ibn Sirin alikuwa anaona kuwa aya hii imeshuka kwa ajili ya watu wa bid'a kwa hiyo ikaonyesha kuwa aya hii inaashiria watu wasikae na nani na watu wa bid'a ونقل al-Baghawi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية Vile vile akanukuu Al-Baghawi rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala fi tafsir hadhihi al-aya. Ibn Abbas amezungumza kwenye tafsiri ya aya hii ambayo tumeisoma ya suratul An'am akasema dakhala fi hadhihi al-aya kullu muhdith fi ad-din wa kullu mubtadi' ila yawm al-qiyamah wanaingia katika hii aya au anaingia katika hii aya kila mwenye kuleta jambo lipya katika dini na kila mzushi hadi siku ya kiyama wote wanaingia katika hii aya usikae pamoja na wao tazama katika tafsir al-Baghawi mujalladi wa kwanza ukurasa wa 491 kayataja haya kayanukuu haya al-Baghawi kutoka kwa Ibn Abbas ambaye ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa katika hii aya anaingia kila mzushi hadi siku ya kiyama ikiwa mtu atazua basi mtu huyu usikai naye vile vile kauli za maswahaba ziko nyingi katika masala kama haya ya kutokukana wazushi na kutokuwasikiliza عن عن ابن عباس radiyallahu ta'ala anhuma qala Ibn Abbas anasema la tujalis ahla al-ahwa usikae pamoja na watu wa bid'a usikae pamoja na watu wa matamanio usikae pamoja na wazushi kwa nini fa inna mujalasatahum mumridat lilqulub kwa sababu kukaa nao kunaleta maradhi ya moyo kukaa na wazushi kunaleta maradhi ya moyo kwa sababu mzushi unapokaa naye hakuna ambacho atazungumza isipokuwa uzushi wake tu ili wewe uingie katika uzushi kama yeye kwa hiyo kukaa na wazushi kunaleta maradhi ya moyo vile vile kaipokea al-ajur fi sharia ukurasa wa 61 kwa hiyo hii ni kauli ya sahaba وقال أبو موسى الأشعري sikilizeni maneno ya maswahaba leo sisi tukizungumza haya mtasema haya watu wamekuja kutafautisha watu wamekuja kufarikisha watu lakini sikiliza maswahaba wanasemaje Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anasema la in yujawirani ahlu baiti min min min yahud wa nasara wa qirada wa khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu hawa yamradhu qalbi maneno ya sahaba anasema ikiwa mimi nitakuwa na jirani muyahudi au mnaswara yahudi au naswara au nikaona jirani au matumbili au manyani au nguruwe wote hawa kama majirani zangu mimi inapendezwa kwangu mimi inapendeza kwangu mimi kuliko kuwa na jirani mtu wa bid'a asiji akaweka maradhi katika moyo wangu kwa sababu myahudi akiwa jirani yako namfahamu leo ni myahudi naswara akiwa jirani yako unamfahamu leo ni naswara kwa hiyo hata kutatiza kwa sababu unamfahamu matumbiri haya manyani na manguruwe yakiwa majirani yako yenye ni minyama haina wala haina habari na wewe lakini ukiwa na jirani mtu wa bid'a wewe unaona kwani Muislamu wenzako basi ataweta watoto zako atawapa uzushi wao wakijua kama ni dini wanapokea kwao kumbe wanapokea dini uzushi hii kauli ya Abu Musa al-Ash'ari vile vile inapatikana katika ibana eh, halafu kuna kauli nyingine ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kuna jamaa aliyezua uzushi wa qadar wa kwanza aliyezua uzushi wa qadar ilikuwa ni Ma'bad al-Jahani Basra huko Iraq ndio alikuwa mtu wa kwanza aliyezua qadar na alikuwa nakataa kuwa hakuna qadar wa jamaa wawili wa Basra wakanuia kwenda kufanya ibada ya hija au umra wakasema ikiwa tutakutana na yoyote kule maka miongoni mwa masahaba wa mtume swalla salama tutamuuliza kuhusu jambo hili la qadar ambalo wamelizua watu hawa vijana wawili wale wakaenda hadi maka walipofika maka wakakutana na sahaba Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma wakamweleza kuhusu jambo hilo la qadar kuna jamaa fulani kazua qadar na akasema kuwa hakuna qadar sikilizeni majibu ya sahaba Abdullah ibn Umar leo ingelikuwa katika mashekhe wa kisalafu leo analizungumza jambo hili wangelisema huyu amekuja kufarikisha umma lakini ibn Umar kazungumza akasema fa idha laqita ulaik فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني Ibn Umar akamwambia jamaa yule, utaporudi kule ukikutana na yoyote miongoni mwa hao ambao wamezua qadar, hao wazushi, ukikutana nao basi waambieni kuwa Ibn Umar yuko mbali na wao na wao wako mbali na yeye anni bari'u minhum kawaambia kwa mimi niko mbali na wao wa hum bura'u minni na wao wako mbali na mimi yangezungumzwa leo haya watu wangesema tumewatenga watu huu ni sahaba kwa sababu amekuwa anajua nini ubaya wa uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hadi ibn Umar katika kauli nyingine akazungumza akasema alqadariya majusun hadhihi lumma qadariya kipote cha qadari wao ndio wazushi wao ndio majusi waabudu wa moto katika umma huu majusi wa umma huu qadaria kisha akasema in maridhu ikiwa ho kadaria hao wazusha wakiumwa fala tauduhum msiendi kuwatizama katika maradhi yao msiendi kuwatazama wa in matu fala tashaduhum na watapofariki hao msishuhudie jeneza zao msiwaziki kauli ya nani ya ibn Umar leo ukiyazungumza haya jamii itakushika vipi itasema wewe wamekuja kusambaza umma la sio kusambaza umma bali ni kuokoa umma usijazwi na uzushi kisha akasema Isa ibn Yunus rahmatullahi ta'ala alayhi la tujalisu aljahmiya akasema msikae pamoja na jahmiya wazusha kisha akasema wabayanu linnas amrahum na vile vile wabainishie watu mambo yao kayarifuhum ili watu waweze kuwatambua watu hao fayahdharuhum fayahdharuhum waweze kutahadhari nao kwa hiyo jahmi kila mzushi unapomjua mzushi usikae naye sawa awe mlinganizi usikae naye na vile vile mambo yake ya uzushi baini e, watu ili watu waweze kufanya nini kumtambua mtu huyo ili wajitahadhari naye ndio maana unaona leo kuanzia huko watu walikuwa wakitahadharisha ndio bwana Abdullah ibn Mubarak akazungumza akasema da'u haditha Amir ibn Thabit au Amra Amir ibn Thabit لأنه كان يشتم السلف عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه akakataza watu kusikiliza maneno ya nani Amir na akamtaja jina Ibn Thabit kwa sababu gani alikuwa kitukana salaf alikuwa kitukana maswahaba kwa hiyo akakataza watu kumsikiliza mtu huyu na akamtaja jina leo kimtaja mtu jina atakwambia yule kazi yake kutajana majina kwenye mimbar na ndio maana leo mashaikha zetu wa kisalafi wanawataja watu majina na uzushi wao ili watu waweze kutahadhari nao ndio maana utamwona leo mtu akimzungumza Uthman Maalim eti yeye ameteta mtu akizungumza Kishki ameteta hao wote ni wazushi lazima watu watambue uzushi wao ili watu wajitahadhari na wao ndio mara siku moja siku zinakwisha tu nimeona clip kwenye YouTube e, ya Sheikh Nasr Bacho rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa kiwarudi wazushi hawa Uthman Maalim na mwingine sikumbukini nani walikuwa kitetea uzushi wao wa maulidi basi Sheikh Nasr Bacho rahimahullahu ta'ala akawarudi vizuri sana amewarudi vizuri safi kabisa akabainisha uovu wao ili watu wafanye nini waweze kuwafahamu waweze kutahadhari nao na wajikinge nao mbali haifai mtu kukaa na wazushi wala kuwasikiliza pia shekhe wetu Yusuf Mahmud rahimahullahu ta'ala wakati wa uhai wake pia na yeye alikuwa akiwafukuza hawa kina Uthman Maalim katika msikiti wakija hawaingii katika masjidi ya barabara 13 hawaingii kabisa watu kwa sababu tulikuwa tujui sunna tulikuwa tunaona kwa Sheikh Yusuf amekosea kama alikuwa kwenye haki wakina kishki kishkia watu walikuwa wakija swaga huko hakuna kuingia katika masjid tuna ah kwa nini kwa nini watu walikuwa wajapaikiwa kuwa kishki na pia ni mzushi na ni mzushi haswa kwa sababu kichunguza itikadi ya kishki ni ikhwanul muslimin kwa sababu ikhwanul muslimin wao ndio hutumia kauli huwa sammakum almuslimin Allah ametuita sio kinu waislamu kwa hiyo hakuna shia hakuna sijui salafi hakuna khariji hakuna sijui qadaria sote ni waislamu tu hii ni i'tiqadi ya nani ya ikhwanul muslimin so kiwachunguza hao wote kina kishki i'tiqadi zao ni hizo ndio maana siku hizi Nuruddin Kishki kila anapokuja tu na kutaka kuzungumza vibaya manhaj salaf basi mashaikh wa kisalafi Allah wahifadhi huwa husimama katika mimbar na kumkomoa anapozungumza tu anakomolewa Allah wahifadhi mashaikh zetu na wazidi kutubainishia uovu wa hawa walinganizi wa kizushi kwa hiyo ni lazima usikae na wazushi na mambo yao mfanye nini muwabainishie watu muwabainishie watu ili watu waweze kuwafahamu kuwa huu ni mzushi watu wajitengenee mbali hawa matablighi wote wanapokuja katika misikiti yenu fukuzeni Sheikh Yusuf alikuwa akiwafukuza nakumbuka mimi bado ningali ningali mtoto Tume, tunasoma madarisi pale kwenye msikiti wa Babra 13 siku moja wa matablighi wakaingia akapigiwa simu Sheikh Yusuf akamwambia afukuzeni hao na mabegi yao wote wakakimbia mabegi yao yote kimbia wakatoka nje tuko watoto wadogo tukasikia huruma maskini wana haramu maskini wanafukuzwa kumbe tulikuwa hatujui kwa hao wana madhara makubwa Allah mrehemu Sheikh Yusuf Mahmud pia mrehemu Sheikh Nasr Bacho kwa mambo waliokuwa kiyafanya kwa kutahadharisha hawa wazushi na pia Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi mashekhe zetu wa kisalafi ambao wako kwa sasa naam وعن وعن ابن عبد الحكم قال سمعت الشافعية يقول لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء lafirru minhu kama yafiruna min al-asad sikilizeni maneno ya imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na nimependa katika suala hili nilete kauli ya imamu Shafi'i kwa sababu hawa hii mijisufi ndio huwa anajinasibisha sana kwa nani kwa imamu Shafi'i imamu Shafi'i anasema lau watu wangelitambua maneno ya wazushi au wangelitambua uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala basi firru minhu maneno hayo ya uzushi wangeyakimbia kabisa kama yafiruna au kama yafirun min al-asad kama gisa wanavyokimbia simba mtu anapoona simba hapo utabaki lazima utakimbia sasa na watu wangelikuwa wanajua uzushi ubaya wao ubaya wa uzushi na ubaya wa wazushi basi wangekimbia wange, wange, wange wangewakimbia hawa wazushi kama wanavyokimbia simba kwa sababu ya uovu wa uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni kauli ya nani Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi وقال الفضيل ابن عياض الفضيل ابن عياض anasema man jalasa sahiba bid'a lam yu'ta al-hikma yule ambaye atakayekana wazushi huyu basi hakupewa hikma unapomwona mtu anakana wazushi mtu huyu hakupewa hikma katao watu ukikana wazushi wewe hauna hikma kwa sababu wazushi wenyewe hawana hikma na unapoambiwa kutokukana wazushi ni faida kwako wewe kwa sababu yule mzushi ana maneno fulani kuna wazushi ambao wana ufasaha wa kuzungumza anaweza akaja akazungumza jambo kabisa yale maneno yake yakakuhuri we ukajikuta umeingia katika uzushi bila kujitambua kwa hiyo kukana wazushi mzushi yuko tayari kubadili aya akaifasiri sawa na matamanio ya nafsi yake yeye au akabadili hadithi akaifasiri sawa na matamanio ya nafsi yake ili umfuate na ndio maana Ali ibn ibn Harb akasema kullu sahibi bid'a au kullu sahibi hawa yakdhib wala yubali kila mzushi anapozungumza huwa anasema uongo wala hajali kila mzushi huwa anasema uongo wala hajali kwa hiyo ni lazima kwa muislamu afanye nini amkimbie mzushi atakana wewe ataanza kusema uongo analeta aya anayefasiri kinyume na gisi ilivyokuja katika tafsiri kama huyo huyo kishki siku moja anatafsiri aya sijui tafsiri gani nani Abu Hashim hafidhahullah amemradi anaenda kufasiri aya na hiyo aya anakuja kufasiri kuwa masalafi ndio washirikina ambao walikuja kufarikisha umma lakini sisi hatuwezi tukamradi amiradiwa na mashehe zetu walimu zetu wamemradi kwa hiyo watu wa bid'a wao tafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume kwa matamanio yao wala si kwa jinsi ilivyokuja katika tafsiri kwa hiyo mtu wa bid'a yeye anasema uongo kila siku wala ajali kwa hiyo ukikaa naye lazima atakuletea tafsiri zingine na wewe kama una, hauna ilmu utajikuta umeenda na wewe huko katika uzushi ndio maana tukatahadharisha sisi kuokana nani na wazushi kwa kumalizia qala al-Hasan al-Basri la tujalisu ahla al-ahwa wala tujadiluhum wala tasma'u minhum Al-Hasan al-Basri anasema usikae na wazushi wala usijadiliani nao wala usiwasikilize mzushi anapoanza kuzungumza simama nenda anapoleta mijadala simama nenda usikae nao wala usijadiliane nao kwa nini anapoanza kuzungumza nenda wala usiwasikilizi wasije wakaleta ugonjwa wa moyo wasije wakakuletea ugonjwa wa moyo ukajikuta na wewe umeingia katika uzushi kwa hiyo kutokukana wazushi na kutahadharisha watu kutokamana na wazushi imekuja katika kitabu na sunna na ijma' ya wanawachuoni kwa hiyo ni lazima mtu kujitenga na wazushi. ikiwa ni mzushi ambaye anajua uzushi yule anaofanya kwani uzushi ana elimu nao au ni mlinganizi katika wazushi, usikae naye wala usimsikilize. Na vile vile ikiwa ni mtu ambaye si dai ni mtu tujahil ajui mlinganie mlinganie ikiwa kama atakubali akaja katika haki alhamdulillah ikiwa kama hatokubali kuja katika haki akaendelea uzushi wake mtenge na usikai naye wala usisahubiani naye kwa sababu wazushi si watu wa kukaa nao na wala si watu wa kuheshimu anasema Ibrahim ibn Maisar rahmatullahi ta'ala alayhi man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadmi alislam yoyote ambaye atakayemheshimu mzushi basi mtu huyu amechangia katika kuvunja Uislamu. E, wazushi si watu kukaa nao, si watu kuwasikiliza, wala si watu wa kufanya nini, wa kuheshimu. Yaani swala masala ndo hayo, wallahu ta'ala a'lam.